Não, Tezinho, mano, mano, mano, fatos reais, tá ligado? Que acontece na vida, tá ligado? Esse bagulho aí eu não entendo não, tá ligado, cuzão? Pô, as meninas ficam querendo mandar olhinho. Não, a mina quer mandar emoticon, eu até entendo, tá ligado, cuzão? Tipo, trocar essas ideias é modernidade, tá ligado? A gente tem que adequar a vida, tá ligado? Eu não sou muito dessas fitas, não. Não sei mexer em WhatsApp, é, essas fitas de snapshot, essas fitas não sei DG, não, tá ligado, parceiro? Meu bagulho é, é, é comer cu e buceta, tá ligado? Mas se as minas querem ficar trocando dessas fitas, demorou, tá ligado, pai? Mas aí, pai, a mina quer ficar mandando coraçãozinho, pá, da hora, me ama. Mas e aí a mina que mandou olhinho? Eu não sei o que, o que quer dizer a mina? Que, é- você sabe qual que é a fita, Tezinho? Por quê? Porque, o que quer dizer a mina mandar o olhinho pra você? Eu não tô entendendo, viado. Eu não sei, viado. Qual que é a fita, viado, dessas minas aí? Pô, fica mandando olhinho pro Tezinho, mandando olhinho pro Lã. Ô, vai mandar olhinho, parça. O único olho que eu quero, eu quero, eu quero saber é do seu terceiro olho lá. vou tá tirando. Beatriz quer me dar, Daniela quer me dar, Jaqueline eu já comi, mas tô cansado de pegar. Beatriz quer me dar, Daniela mas tô cansado de. Essa ideia de ficar mandando olhinho, mano. Pô, fica mandando olhinho pro Tzinho, mandando olhinho pro Lã. Quer me chamar no zap zap pra fazer charme? Oi, ba, ba, oi, ba, oi. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Quer me chamar zap pra fazer de charme. Me chama no zap zap pra fazer charme, charme. Me chama no zap zap pra fazer de charme. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Ô, ô, Pezinho, para de estourar desse jeito aí, truco. Você continua estourando desse jeito aí, lançando hit, eu vou ficar bravo, truco. Vocês podem comigo, não estão jogando, afinal. bap, bap, bap, bap, bep, bep. Vou ficar mandando olhinho pro Tzinho, mandando olhinho pro Lã. Quer me chamar no zap zap pra fazer charme? Oi, ba, ba, oi, ba, Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho zap pra fazer charme. Me chama no zap zap pra fazer charme. Me chama no zap zap pra fazer charme. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Mandou o olhinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho, quer dar o cozinho. Ô, ô, Tezinho, para de estourar desse jeito aí, truco. você continua estourando desse jeito aí, lançando hit, eu os caras ficam bravos, truco. Pô, vocês passam todo mundo, não assim não. beb, beb, beb, beb, beb.